Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Buğday'la Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Kırsalda olduğum için bir süre programı ara vermiştim. Şimdi e, Dünya Organik Kongresi nedeniyle İstanbul'dayım ve çok önemli bir konuğum var. Aslında iki konuğum var. Ee, Alan Savory, Savory Enstitüsü'nün kurucusu ve bozkılları yeşillendiren adam olarak aslında tanınıyor. Bütüncül yönetimin kurucusu. Ee, Alan Savory e, Dünya Organik Kongresi kapsamında ön konferanslarda e, çok önemli bir e, konferans verdi Yeditepe Üniversitesi'nde. Doğadan ilham alan dahiyane yaklaşımlarla onarıcı tarım konulu bir konferans verdi. Aynı zamanda Dünya Organik Kongresi'nde dün de e, ana konuşmacılar arasındaydı. Bütüncül yönetimi anlattı ve bütüncül karar almayı hayvancılık yoluyla ciddi bir ekosistem onarımı sağlaması, sağlanması gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu söylüyor Savory. Durukan Dudu, sevgili Durukan Orman Evi'nden Merhabalar. Eh, <laughs> merhaba. Bize e, bugün çeviride yardımcı olacak. Çok teşekkürler Durukan. Rica ederim. Benim için de keyif aslında açık evet. radyo bir kez daha dönmüş <laughs> Gerçekten öyle. E, istersen başlayalım e, sorularımızı e, yönlendirmeye. Aynı zamanda e, Orman Evi e, bütüncül yönetimin Türkiye'deki temsilcisi Anadolu ve gözdesi meraları Anadolu üzerinden. Meraları evet. üzerinden. Hı -hı. Evet. E, daha sonra Durukan'la da bu konuda bir program yapacağız. Evet, e, Save'e ilk önce şunu sormak istiyorum. Bütüncül yönetimi nasıl tanımlıyor? Bu yöntemle nasıl bir sonuca ulaşmayı hedefliyorlar? So how do you define holistic management and what kind of results you you would like to get with holistic management? Well, uh, how we found it was through studying the problem of land turning to desert as it had over thousands of years and realizing that our conventional thinking was wrong, starting to rethink the whole process. And that over the years led to uh, realizing that we can only reverse desertification and address its part in climate change and poverty and droughts and floods by using livestock, in fact, more livestock, not less, but properly managed. And we worked out a way of making the decisions to see when livestock is re- needed and to manage that livestock so that who deal with all the complexity of crops, um, culture, society, economics, wildlife, everything that's on that land through a planning process. that is actually very easy to train and teach people to do, but it was a long process. E, bütüncül yönetimle aslında e, ilk karşılaşmamız daha doğrusu bunu ilk tasarlamaya başladığımız süreç e, toprağın çölleşmesi, ekosistemlerin yok olmaya başlaması üzerine nasıl bir çözüm buluruz diye buna bakmaya başlamakla e, bu yola çıktık. Ve e, bütüncül yönetim aslında insanlar yıllardır, bin yıllardır aslında toprağı ve araziyi yönetiyorlar. E, ama bu e, çölleşme gibi diğer sorunlara da yol açıyor. Bizim ise yaptığımız şey aslında bütüncül yönetimde hem ekosistemdeki süreçleri hem işin sosyal, kültürel, bütün ekonomik, bütün kapsamların bütün boyutlarını bir araya getirip buna göre hayvanların ki çölleşmeyle mücadele etmek istiyorsak doğru şekilde planlanmış, doğru şekilde idare edilen otçul hayvanları kullanmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bu e, hayvanların hareketlerini sosyal, kültürel bütün bu karmaşayı, bütün bu karmaşıklığı, bütün boyutları bir araya koyarak nasıl planlayabiliriz? Bütüncül yönetimin bunun planlama sürecidir. Bunun e, tüm e, faktörlerinin ve tüm boyutlarının bir arada eline alınmasını sağlayan, dolayısıyla karmaşıklığı idare edebilmemizi sağlayan, bu kompleksliği e, idare etmemizi sağlayan bir yöntemdir. E, burada çölleşme derken bir kafa karışıklığına yol açmamak için toprağın fakirleşmesinden bahsediyoruz değil mi? So do you mean by desertification is like deterioration of the land or is that something else? Uh, No, it's, it's deterioration of the land. Mm-hmm. It starts with losing biodiversity, which leads to land deterioration. And unless we deal with all of this, we can't deal with climate change. Yeah. Evet, yani arazinin bozulmasından bahsediyoruz ve arazinin bozulması da aslında biyolojik çeşitliliğin yok olmasının bir sonucu. ve bu sorunla zaten e, bu sorunu halletmeden iklim değişikliğini durdurmak gibi bir şansımız zaten yok. Evet ee, kendisinin de söylediği gibi gerçekten Türkiye'de de biz bu konuda e, çok ciddi problemler yaşıyoruz. Toprak giderek fakirleşiyor gerek kimyasallar kullanılan kimyasallar gerek ormansızlaşma gerekse e, başka çevre kirletici faktörler yüzünden. E, Türkiye konusunda sanıyorum bu üç gün içerisinde ve daha önceki konuşmalarınızda bayağı bir bilgilendirme yapmışsınızdır. Savory'nin biraz bir bilgisi var diye tahmin ediyorum. Acaba Türkiye'de bütüncül yönetim sürecinin işlemesi konusunda nasıl öneriler girişimler e, de bulunur kendisi. Nasıl fırsatlar var ve ne tür engeller var? So uh, we are also having this problem in Turkey land deterioration uh, because of many reasons uh, pollution, you know, uh, deforestation or uh, use of chemicals and everything in agriculture. Uh, Um, and I will guess that now you may have a, at least some idea about like Turkey and the situation we are in. What kind of uh, opportunities and obstacles you would see, foresee for Turkey in impl uh, implementation of holistic management, like in policy level or in land level? What would you say? Well, the the opportunity to use it here, I can guarantee you, hundred percent. It'll it'll be applicable whether you're dealing with forests or grasslands or croplands uh, the deterioration we're seeing is worldwide. It's all over the United States, Europe. It, this is a, a, global problem, and uh, to address it, we have to make decisions better, uh, bringing in culture, society, environment, all managed together wherever we are, and this will be 100% applicable to any area of Turkey. E, bir defa yani bu yani ormanlarda, işte tarım arazilerinde, e, ekili arazilerde her yerde bu yaşadığımız e, yok olma, arazinin bozulması meselesi yani size garanti ed ediyorum dünyanın her yerinde gördüğümüz bir şey sadece Türkiye özgü değil. Ve yine başka bir şey de e, öte yandan da şunu söyleyebilirim. Kararlarımızı işin sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik bütün boyutlarını o bahsettiğimiz karmaşıklığın tamamını e, ele alarak e, bütüncül bir şekilde verebildiğimiz zaman politikaları buna göre ayarlamaya başlayabildiğimiz zaman bunu Türkiye'de de rahatlıkla uygulayabileceğinizin ve çok olumlu sonuçlar alacağınızın e, sözünü verebilirim rahatlıkla. Evet. E, genelde evet e, aklın yolu bir ve her yerde benzer çözümler e, e, uygulamak mümkün. Peki yoğun hayvancılık uygulanıyor bugün e, ve giderek de yoğun hayvan işte tek tük hayvancılık yapan e, küçük çiftçi giderek yok oluyor ve yoğun hayvancılığa doğru bir geçiş var. Bu yoğun hayvancılıktan nasıl bu yönteme geçebiliriz acaba? Okay, in Turkey, um, well, oh, by the way, it's a common sense as you say, so that's <laughs> the, <laughs> all around the world and in Turkey. Um, so the question is, um, in Turkey, we are seeing more and more increasingly um, that you know uh, we don't have like small scale livestock managers anymore, or the number are decreasing, and we have more and more like feedlots or uh, intensive livestock management. So can we? I mean, wh- where the holistic management uh, is is is pos- positioned in that process, like how we can use holistic management to go from this intensive uh, livestock to a more you know healthy way. Well, we, you like all most all countries have got into this bad situation where we're feeding grain to livestock, feeding livestock. Shouldn't be doing that. According to the World Bank figures that I looked at, 4.2% of Turkey is cropland. Okay, you'll need that to feed people. Now, that means the rest of Turkey is grasslands and, and forests, and that needs to be feeding people as well and you can pretty well guarantee almost all of that is deteriorating today. And it is impossible, impossible to put it right using only technology, fire, or resting the environment. Only livestock properly managed can put that right and feed people. Yani siz de aslında Türkiye'de şu anda dünyanın geri kalanında birçok bölgesinde olduğu gibi oldukça kötü bir duruma sürüklenmiş durumdasınız. O da e, yani hayvanları taneli yemlerle e, işte bir takım e, yemlerle besleyen yoğun hayvancılık, e, intensif hayvancılık, konvansiyon hayvancılığın e, girdabına katılmış kapılmış durumdasınız. Dünyanın birçok yerinde bu sorunla karşı karşıyayız ve çok yanlış bir, kesinlikle yapmamamız gereken bir hayvancılık yöntemi bu. Ee, yani Dünya Bankası'nın e, raporlarına baktım, bir takım istatistiklerine baktım. Türkiye'nin yüzde yüz ölçümünün yaklaşık yüzde dört nokta ikisi e, tarım arazisi, daha ziraat arazisi olarak gözüküyor. Yani ekilen e, arazi olarak gözüküyor. Bu demektir ki geri kalan %95'i e, ekilen araziler değil. Yani orman olabilir, mera olabilir, hı hı. farklı şeyler olabilir. Bu %95'lik arazinin çok büyük kısmının şu anda e, giderek bozulduğunun ben size garantisini verebilirim. E, çok mutluyum öyledir. E, %4'ü doğrudan insan tüketimi için gerekli olan besinleri üretmek için kullanmalısınız. Evet. Geri kalan %95 de aslında insanları besleyecek dolaylı olarak. Ama bunu kesinlikle e, hayvanların kullanılarak e, yapılması lazım. Yani ee, insan beslenmesi için de hayvanların mutlaka devrede olması gerekiyor. Yani mutlaka hayvancılık için değil. Hı hı. Bitkisel üretimde de. So, so even for like feeding human beings, let's say for like cropping, we should still we will still need animals. Is that What will you say? Yes, and that was said long ago, um, but before I was born, people understood that to manage the soil, what is what we're doing, you can't manage the soil with plants only <laughs> and chemicals and so on. So, yes, animals are needed. And we're, even in dry areas where we have some crop areas, we're using the livestock to reverse the desertification, stop the degradation on the bulk of the land, but then we also use the livestock to increase the crop yield, not mm. by putting manure on the crop field, but by putting the animals on the crop field so that we get the urine, the dung, the trampling, the full effects of the animal, and we, we're seeing three to five times as much crop yield. Evet yani bu aslında ben daha doğmadan önce de bildiğimiz bir şeydi. Toprak ekosistemlerini yönetmek için sadece bitkilerle e, bunu yapamazsınız. Hayvan etkisi denen şeye de ihtiyacınız var. Hayvanların yarattığı farklı etkilere ihtiyacınız var. Bu çok uzun yıllardan beri bilinen bir şey aslında. Bizim yaptığımız şeyde de e, hayvanları hem çölleşmeyi durdurmak için kullanıyoruz. Yani e, doğru bir şekilde idare edilen, doğru bir şekilde otlatma planı yapılan hayvanları. Hem çölleşmeyi e, durdurmak için kullanıyoruz. Hem de doğrudan insan besini için yani ekim yaptığımız hı hı. çeşitli tarlalarda da farklı yöntemlerle hayvan etkisini kullanıyoruz. Hayvanlar işte dışkılarını bırakıyorlar, ürünlerini bırak, e, ürelerini bırakıyorlar. E, toprakta bir takım fiziksel etkiler yaratıyorlar ve burada yaklaşık 3-4 kat yani %300-400'e yakın e, ürün artışı görüyoruz e, ziraatte yani işte insan e, tüketim için yapılan hı hı. E, tarımda. Sadece bu hayvan etkisi sayesinde. Ee, o zaman şunu anlıyorum. Ee, yine burada insan beslenmesi için de tabii mutlaka hayvana ihtiyacımız var. Hayvanların olması gerekiyor. Ama doğal denge açısından da hayvanların mutlaka olması gerekiyor gibi anlıyorum. Çünkü diğer vahşi yaban hayatı için de bu sistemin bir şekilde olması gerektiğini mi söylüyor acaba? Uh, so uh, you're Uh, would you be telling that um, we, we need the livestock not only to feed humans um, but also actually to uh, you know, to feed the wildlife and everything because they are the ones kind of restoring the ecosystems through which we can restore the, uh, the ecosystems. Because, uh, yeah, so um, would you say that? That animals are not only for human feeding, but also for the no, whole no, planet. It's, it's for the health of the whole uh, situation. If you have perennially wet, humid areas, you can just practice conservation and rest it, and all the life increases. That's why when we find old cities that failed, in humid areas, they're under the forest. But when you look at the seasonal rainfall with long dry periods in the world, which is mostly the grasslands, if we just rest it, it gets worse. And we can't manage it with fire and we can't manage it with technology, so we only have livestock. And on our place in Africa, which is one of the learning sites, we have getting more wildlife now because we've increased the livestock. but properly managed. Hmm. Without the livestock we'd be having less wildlife. Evet kesinlikle öyle aslında burada amaç ekosistemleri hı hı. E, tamamen onarmak. E, yağışın atmosferik nemin yıl boyunca dengeli olarak var olduğu e, yerlerde doğayı kendi haline bırakabilirsiniz. Yani kendi haline bırakmaktan kastımız aslında burada herhangi bir hayvanın, e, otçul hayvanın girmesine gerek olmaz o araziler, o bölgeler kendi kendilerini toparlarlar. Yıl boyunca atmosferik nem eğer varsa orada istikrarlı bir şekilde. E, bu yüzden zaten e, bir takım eski uygarlıkların işte binalarında benim aklıma gerçi şu anda şey geliyor mesela bu Meksika'daki yağmur ormanlarında falan bulduğumuz bina, yani eski tapınaklar. Evet. Bunlar e, tropik ormanın altında kaybolmuşlardır. Çünkü hı hı. uzun yıllardan beri oraya insan etkisi olmamıştır ve onlar o derece e, şey hı hı. yapmıştır, toparlamıştır diyelim doğal anlamda. Ama öte yandan da yağışın sadece yıllık yılın belli dönemlerinde olan yerlerde e, yani daha kırılgan araziler diye söylüyoruz bu bütüncül yönetimde. Tam tersi bu tür yerler çölleşir. O yüzden bu tür e, kocaman tapınakları çölün ortasında bulursunuz. Hı hı. Bu tür yerlerde e, ekosistemi onarmak için e, teknoloji kesinlikle yeterli olmaz. Alan çok büyüktür. Hiçbir şekilde işe yaramaz. Ateş yakmayan, anız yakmada işe yaramayan bir araçtır. Geriye kalan tek e, tek ama tek e, çözümümüz e, doğru şekilde yönetilen otçul hayvanlar sayesinde bu ekosistem restorasyonu sağlamaktır. Evet tam da bu noktada aslında doğru iyi bir noktaya geldik. Bazı insanların düşündüğü gibi bütüncül yönetimle planlı otlatma aynı şey mi? Yani münavebeli otlatma ile bütüncül yönetimi aynı şey gibi algılayanlar var. Acaba o zaman e, bu eksik bir algılama mı yoksa doğru bir algılama hmm. So holistic management or holistic plant grazing, let's say, in that case, uh, is often taught as um, considered as you know like short durational or short rotational grazing or you know other uh, rotational grazing methodologies. Uh, is that true? I mean, what is the difference uh, if it's if there's a difference? What what's that? Uh, the difference is very large indeed. They, you can't even compare them. <laughs> um, we've had rotational grazing in Europe uh, beginning uh, two or three hundred years ago, and the Frenchman André Voisin studied that, and people get away with it. They don't see the what the lost the values are, but he worked that out. And uh, when I built on his work and realized planning was necessary. All we had to do was find a better way of planning that could deal with greater complexity in Africa and Turkey, etc., and not just the pastures of Europe. So we've known for a long time, for 60 years, that rotational grazing doesn't work well. So we replaced that with a planning process looking at culture, environment, economy, everything. Uh, you asked a moment ago about wildlife. If you practice rotational grazing, you'll destroy a lot of the wildlife. Mm-hmm. Whereas if we practice holistic plan grazing, we increase the wildlife, mm-hmm. which shows it's, it's a very different thing. Ya yani, e, şimdi az önceki sorunuzda da aslında o sorduğunda ben bir şey çevirmeyi unuttum onu şimdi söylerken fark ettim. Ee, biz hayvanları kullanırken bu yabani hayat konusunda Afrika'daki e, sahamızda dediyalın e, biz hayvan sayısını çok arttırdık. Otçul hayvanlarla orayı sonuçta restore ediyoruz. Çünkü yıl boyunca yağışın düzenli olmadığı bir yer. Ve orada e, hayvan sayısını arttırmamıza rağmen yaban hay hayat da güçlendi. Çünkü ekosistemin kendisi toparlandı. Çok daha güçlü bir yaban hayat e, var orada şu anda artık etraftaki bölgelere göre dedi. Şimdi senin sorduğun soruya da gelince şöyle bir cevap verdi. Yani birbirinden o kadar farklı şeyler ki münavebeli otlatmayla e, bütüncül planlı otlatma e, ikisini aslında yan yana bile söylemek daha doğrusu e, karşılaştırmamak lazım. Avrupa'da 300 ya da 400 yıldan beri yapılan bir şey zaten münavebeli otlatma ve insanlar bunun pek de bir işe yaramadığını hatta bazen çok daha büyük sorunlar yarattığını gördükleri için ya vazgeçtiler ya bıraktılar ya yarım yamalak uygulamaya başladılar. Benim de e, çalışmamı temellendirdiğim e, bilim insanlarından biri olan Fransız André Voisin e, mesela bunu gördü e, ve bu, bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Neden işe yaramadığı konusunda. O yüzden bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında e, planlı bu planlama sürecini ortaya koymak ki böylelikle tüm bu toprağın etrafındaki kültürel, sosyal, e, ekonomik, ekolojik, çevresel bütün faktörleri aynı anda e, belli bir bütüncül bağlam içerisinde idare edebilme şansını bulalım. Ve zaten bu yüzden dünyada da baktığımızda münavebeli otlatma yapılan yerlerde ekosistemin giderek zayıflayabildiğini görüyoruz. Ama bütüncül yönetimini yaptığımız hiçbir yerde bu, bu, bu, bu durumla karşılaşmıyoruz. Yani ekosistem her zaman için kendini daha da fazla toparlıyor. Evet. Ee, biraz önce aslında bu hayvan beslenmesi ve İslam beslen insan beslenmesi arasındaki dengeden biraz bahsetti e, Savory ama ben yine de e, biraz vegan ve vejeteryanların kafasındaki soru ve işte e, bu hayvan beslenmesinin aslında konferansın açılışında da e, bu dile getirildi. E, FAO'dan Ninya e, Schlabba e, bunu yine bir konfer, e, kongre sırasında şöyle bir şey dile getirdi. Dedi ki e, 9 milyar insanı bugün organik tarımla besleyebiliriz 2015 yılına kadar. 2015 yılından sonra e, hayvancılık konusuna çok dikkat etmemiz lazım. E, bu hayvancılık meselesi gerçekten ölçekle bir arada mı düşünülmesi gerekiyor? Yani çok fazla hayvancılık yaptığımız zaman e, biraz doğanın başka yerlerinde de bir şeyleri hakkını yiyor muyuz acaba? Yani e, bu hmm. aynı zamanda dengenin bozulmasına neden olabilir mi evcil hayvancılık? Uh, so uh, this question will be from a more like a vegetarian or vegan uh, point of view. Um, uh, Nina ne dedin ismini? Nina Schlaba Fao. Uh, from Dünya. Fao. Mhm. Uh, um, said at some point today uh, in the conference or last week. <clears throat> sorry. Um, that we can feed the world through organic agriculture until 2015, but then we would really, you know, like take care, like pay attention to to the livestock industry. That's gonna be a um, problem problem in front of us, <clears throat> starting from, I mean, like really mm -hmm. being urgent uh, in few years. So the question will be like, uh, are we by using or increasing the number of livestock, are we kind of uh, stealing something from you know from some some other kind of feedings or agricultural ways? Are we kind of taking something away from the balance in the uh, planetary diet of all the creatures, hmm. including humans? Let me ask that way, perhaps. Hmm. Uh, no, we're not. Is the short answer, and um, we should have taken the role of livestock seriously uh, many years ago. Uh, what we're talking about now, uh, most of this we knew over 50 years ago, but we couldn't get people to take it seriously, and we're not taking anything away. Desertification, turning to desert, is happening on roughly two thirds of the world's land, and that's because the available rainfall becomes less effective. Now, the only thing, and it cannot be put right with technology or fire or resting the land. So we have no option but livestock properly managed. Now, when we do that and we make the rainfall more effective, all right, the production of everything increases. So on the learning site we have in Zimbabwe, which has been going the longest, uh, we have increased the livestock 400% above what it was uh, originally and we need to double that now to keep pace with the production of the land. right? um, so everything is benefiting: trees, shrubs, wildlife. Everything is growing now. It's as though you're having more rainfall because the rain is now staying in the soil and coming out through plants or river flow. Whereas if you take much of Turkey's grassland, I can guarantee you that you're losing a lot of your rain from surface runoff and evaporation from the soil. So putting that right with livestock increases all production. Yani sorduğunuz soruya hmm. çok kısa cevap şu olacaktır. Hayır, hiçbir hmm. şeyden çalmıyor olacağız. Ee, dünyanın e, yani karasal ekosistemlerin, karasal alanının yaklaşık 2 e, bölü 3'ü, 3'te 2'si e, şu anda çölleşiyor. Çölleşme e, sürecin içinde. Ve bu alanlarda e, sizin e, ekosistemleri yeniden onarmanızın e, tek bir yolu var o da otçul hayvanları kullanmak. Dediğimiz hmm. gibi doğru şekilde yönetilen, bütüncül bir yönetimle yönetilen otçul hayvanları kullanmak. Çünkü buralarda anız yakma işe yaramayacaktır. Yani e, çok kısa vadeli sonuçları olsa bile e, çok ciddi e, e zararları var ve toprağı yok ediyor. E, buralarda toprağı dinlendirmek yani e, izole edip nadasa bırakmak Nadas. da işe yaramayacaktır. <laughs> E, çünkü e, sürekli yağış almayan yerler olduğu için bu toprağı iyice kötü hale getirecektir Nadas aslında. E, ee, burada tek bir ve teknoloji zaten su, yani e, düşün yani düşünmememiz bile lazım. Çok geniş alanlar bunlar. Buralarda işe yarayacak tek yöntem otçul hayvanları kullanmaktır ve sorun şu Bizim e, şu an Türkiye'ye bakarsanız mesela ben size garantisini veriyorum. Meralarınızın çoğunda yağmur yani düşen yağmur son derece verimsiz. Şu Hı-hı. anlamda verimsiz. Düşen yağmur toprağın içinde durmuyor. Hı-hı. Ya yüzeyden akıp gidiyor erozyona da aslında yol açarak ya da e, yağmurdan hemen sonra buharlaşarak gidiyor. Hı. Bütüncül yönetim yaptığınızda bu yağan yağmuru çok daha verimli bir şekilde toprakta tutabiliyorsunuz ve böylelikle ya yeraltı şeyleriyle nehirlere dönüşüyorlar ya da toprak üstüne e, bitki olarak ot olarak çıkıyorlar. Bu hmm, su yani hmm. bu yeşil su dediğimiz şey aslında yot olarak çıkıyor. Ve biz Zimbabwe'deki e, alanımızdaki bütüncül yönetimin uygulandığı en eski arazidir. E, e, bütün bu alanda e, mevcut yani başlangıçtaki hayvan sayısını, otçul hayvan sayısını dört katına çıkardık. Hmm. Ve şu anda da sekiz katına toplamda çıkarmamız gerekiyor ki arazinin gittikçe her sene güçlenen yani verimini e, yakalayabilelim. Yani başlangıcından bugüne kadar 8 katına çıkarmamız gerekiyor ki ancak üretkenliğiyle e, e, üretkenliği yakalayabilelim diyelim. Dolayısıyla siz bütüncül yönetim uyguladığınızda e, çok ciddi bir kazan kazan ilişkisi içine giriyorsunuz. Toprağı her şeyi e, sürekli güçlendirmiş oluyorsunuz. Bir de şunu da söyle onu da bir önceki şeyde atladım. Bütüncül yönetimi biz aslında 50 yıldan beri bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Ama daha yeni yeni bunun mesajını hmm. vermeye başlayabiliyoruz. Demek ki bir şeyler değişmeye başladı ve sizin de bahsettiğiniz gibi şu andaki çok sorunlu bir şekilde yapılan hayvancılık. Hayvancılığın kendisi değil ama çok sorunlu şekilde yapılan hali bizim çok daha önceden aslında çözmemiz gereken bir sorundu. Ve uzun zamandır biliyoruz bunu nasıl çözeceğimizi ama daha yeni yeni bu mesajı yayabiliyoruz. Peki. Ee, son olarak çok kısa e, Organik Dünya Kongresi'nden bahsediyoruz. Organikin aslında kapsamının daha geniş olduğu bir şekilde belirtiliyor ve organik standartlarının nasıl geliştireceği söyleniyor. Ne düşünüyor organik hayvancılık konusunda? So uh, we, we are now also in the process of this Organic uh, World Congress in Istanbul and there is a discussion going on that the organic standards should be widened, um, you know, will be more, should be more deep and everything. So in very short, what do you think about organic livestock talk uh, as a concept or um, as a as a ongoing process, let's say? Um, it's a good idea, but it's not going to save cities or humanity or deal with climate change. Uh, we've had nothing but organic uh, livestock production for centuries before we discovered fossil fuel, and more than 20 civilizations failed. You've got to go beyond organic to um, looking at managing holistically Otherwise we're not going to save our cities. Hı. Organik hayvancılık çok iyi bir fikir. Ee, yani güzel bir fikir ama dünyayı kurtarmayacaktır. Ee, fosil yakıtları bulmadan önce yüzyıllar boyunca yaptığımız şey aslında organik tarım bizim. Ve yine de o yüzyıllar boyunca 20'den fazla medeniyet organik tarım yüzünden yok oldu, çöktü. Ee, dolayısıyla organik tarımın, organik hayvancılığın ötesine geçmemiz ve bütüncül yönetimle aslında artık onarmaya başlamamız gerekiyor. Evet zamanımız da zaten e, bitti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine programımıza Thank katıldığı much, için. Alan. Thank you. E, evet programımızı kapatırken e, her zaman olduğu gibi sizi ekolojik pazarlara davet edeceğim ama e, Dünya Organik Kongresi de 13-15 Ekim tarihlerinde düzenlendi ve e, Dünya Angorik Kongresi'nde okunan bir sivil manifesto var karar vericilere yönelik. Bu sivil manifestoda e, sivil toplum kuruluşları tarafından bir şekilde e, kongredeki karar vericilere iletildi. E, 50 kadar sivil toplum kuruluşu e, bu karar vericilerin e, gerek sağlıklı beslenme gerek gerçek gıdaya oluşum konularında karar vericilerin artık bir şeyler yapmaları gerektiği konusunda takipçi olacaklarını da söylediler.